Tinte e Pluma, un programa de Falamelide aos bibliófilos dun lugar chamado mundo, bibliófilos con tintas nas veas e papel nas vans. Os que escurrindo seu sangue nun tinteiro enchen o mundo de palabras maravillosas que nós, Tamara Pereiro e Belén Ayude vos transmitiremos en tinta e pluma. Benvidos a unha nova edición de Tinta e Pluma. Hoxe imos a emitir un programa 100% galego, pois falaremos dun gran escritor da nosa terra, Xosé Neira Vilas. Relataremos a súa vida e un resumo dunha das súas obras máis importantes, Memorias dun neno labrego. Este fantástico escritor, autor de fantásticas obras, naceu no 1928, en Grés, Pontevedra. Nado nunha familia campesiña, Xosé Neira Vilas criouse na súa aldea natal, compaxinando a escola coas labores agrícolas. Aos 14 anos estudou comercio por correspondencia e traballou ao mesmo tempo nas oficinas dunha produción de madeira. Naqueles tempos xa era un aficionado á lectura. Lía todo o que caía nas súas mans, ásperas de tanto traballar. Emigrou a Sudamérica e ali casou cunha escritora cubana filla de galegos. Neste lugar tamén compuxo a maior parte das súas obras, como por exemplo a trioloxía O ciclo do neno, da que forma parte o libro Memorias dun neno labrego, do que a continuación faremos un pequeno resumo. quieres, no lo sé. Adiós ríos, adiós Balbino é un neno pobre, un ninguén. A miúdo critica aos nenos ricos, xa que, según el, non saben o que traballar nin vivir tan mal. Todas as noites escribe nun caderno as súas experiencias e algún día quixera escribir un libro e ser moi famoso, pero daríalle vergoña que lle atopasen o caderno, xa que nel reflexa todos os seus sentimentos. Balbino foxe ao bosque para non ser atopado polos seus pais, posto que seu pai lle dera unha somanta. Estaba tan enfadado que non fixo caso dos berros da súa nai, que lle rogaba que voltase para casa. Só o seu can Pachín o atopou e xuntos regresaron ao seu fogar. Na procesión de Santos, Balbino fuxe de onde a súa nai para ir en busca de foguetes, xa que ela non lle deixaba ir. Foi dar a eira do xudío. El pensaba que lle ia roubar os pexegos, pero Balbino explicoulle que non. Falaron durante un bo anaco. O xudío explicoulle o porqué do seu mote. Logo, a nai do rapaz foi buscalo e levouno a casa. Ao chegar, o pai mallolle coa corda por fuxir. Balbino experimenta o loito pola morte do seu tío Braulio e o impulso de fuxir da pobreza cando o seu irmão emigra a América. En parte, el desexaba que se fose, posto que así tería algo que contar na escola, e pídelle que lle envíe unha carta. Tamén relata moitas das súas aventuras rematando cunha na que lle lanza unha pedra ao fillo do señor, posto que lle ia zoupar. O seu pai pillouno e pegoulle ata case matalo. Obrigouno a desculparse co señor. Balbino, enfadado, fuxiu da casa e puxos a servir na casa do landeiro, que o trataba ben e alimentaba o seu desexo de lectura. Dentro miña casiña meu lar Adiós ríos, adiós fontes Adiós regatos pequenos Adiós vista dos meus ollos Non sei cam Xosé Neira Vilas é quizáis o narrador que mellor expresou a dureza da vida campesiña e o sentimento de desacogo dos emigrantes galegos. Despedímonos co corazón cheo de gratitude e recoñecemento, xa que todo isto non se consegue con diñeiro, sino con predisposición en pleno desenvolvemento do século XXI. vos Belén e Tamara dende tinta e pluma. Life is